ha putino placos ois iuo placos ha putino placos per is donion echon poiei ecton lugon epi thrano tae machairidi duo labas echuse cyclus kai ec xulu skindalmata sanidia ecton sanidion catas que vasdei cadus bicus meta di plus eita lenus luteras asaminthus trimodia kai calpas calpidas methenos plus eita cyclois sundei hus dia tu cropiu lugois lugisdei kai tae spurae kai tripteri soon our day.